บุ๊กทูแปดชมนเนชมนเนเวลาชอตฮายมชอตฮายมขอโทษค่ะ สลิฮะสลิฮะ กี่โมงแล้วคะมาฮาชาอาเบวกาชามาฮาชาอาเบวกาชา ขอบคุณมากค่ะทูดารับะาทูดารับะมันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาฮาชาอาอาฮัตฮาชาอาอาฮัต มันเป็นเวลาสองนาฬิกา השעה שתיים השעה มันเป็นเวลาสามนาฬิกา השעה שלוש השעה שלוש มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา ה าอั ארבע השעה ארבע. มันเป็นเวลาห้านาฬิกาฮั ע ה חמש. השעה חמש. มันเป็นเวลาหกนาฬิกา השעה ש ช השעה שש. มันเป็นเวลา เจ็ดนาฬิกาฮัชอาเชวะฮัชอาเชวะมันเป็นเวลาแปดนาฬิกาฮัชอาชมนเนฮัชอาชมนเนมันเป็นเวลาเก้านาฬิกาฮัชอาเทชา השעה תשע. มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา השעה עשר. השעה עשר. มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา השעה אחת עשרה. השעה אחת ע ש ר ร มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาชอาสเตมเอสเรหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีมชนิยตเบดัก ב ชิชิมชนิยต หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเบชาอาชิชิมดักตเบชาอาชิชิมดักตหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงเบยอมเอสริมเวอาร์บะชาอตเบยอมเอสริมเวอาร์บะชาอต